Eta erremezalaren uskaltzain diak ipare uskal erriko ordezkai berri bat izentatu du, eta hau batituko joz dugu, arren Charles Bidegainen segide hartzen behituk, eta goekilan behi egin hun. Egin hun, hie parte hun. Eta ordean erremezala, eh? ordezkai berria hizala, bena funtsin horrek zer supozatzen du, zer nulakoa da eh, ardua hoi? Eh, ardua hoi duk uh, ba, lan egitia uskal zain diaen izenin, bena iparaldin eta hoi aspaldidanik uh, hola izan zian eta hola duk. Eh? eh. eh badik ehunta bi urte. Ordin, eta beti danik iparaldeko euskalzainak izan dutuk erakunde hortan. Eta justoki behaz, oai hor badik hilabete zumait, jamaiten duziela gogozka bat, dagun lau urten tako, zer sede jaman behar duzien, behaz, ho, ba, holakotan bai. beti behar duzie, e, jakiteko sediak zunien diagnostika zerbait egin, behaz, eh, ho, uska, oaiko e, egunin, juntan, zertan duk? Ordin, e, ni enuk preforta nula eran estiat uh, e, inkesta soziolinguistikorik e, eramaiten no, edo hola han hor, bena o, otat nik e, eran enikek alde batetik hobe dela eta bestetik <laughs> ez hain, ez Bena hale, oroar, uh, deitzen dien nula uh, izkuntza bizindara, eh, hoi, hobetu dela, oroar. Se, hotx habo emanik dela? Uh, ez habo, bena uh, leku berri sumaitetan agertzen dela, edo beste sumaitetan hobetu dela, ez dakiat, egenplu uh, gija uh, teknologia berietan argi dela, egoaldeari esker ere, bena sartuk dela, eta geho eta hobeki uska teknologia berri hoietan. Bai, azken hoi, preforza, ez duk egiazki e, Euskal Zaindiaen lana. Euskal Zaindiaen lana duk, Euska arautzia, Euska laguntzia, Euskalkiak baztertu gabe. Eta hoi, e, jentek ez takie, e, ustez, edo sumaitek ez Euskal Zaindiak beti kuntin hartu ditik Euskalkiak. Histegian, atlasai esker, eta basterotan, eh, gramatikan e, eh, eh, eramolde edo sumaitz sartuk dutuk. Ordin, uska batuan dutuk, bena, hale, hebenkuk izatez. Hala, eh, erraiten jam bezala, eh, eh hatxarian, hala, sumaitek hartzen ziren Euskara batua eh, lekuko Euskalkiak, Euskalkien etzeko do bezala, eta hoi, idudik, eh, komunikazioan indar bat eginik dela, ohartazteko ez, eh, ez dela hala, eh? Bai, bai, eh, ho, ho, ho. Euskara batua geho eta habo unartuk dela be, be rola papera eraiten die, eh, be papera badik oaiko eh, mundu juntan. Eh, ez du posible siboter segitia ez dakiat uh, eta media denetan eta agertaraztia. Uh, bakotsak badik be rola, hoiduk. Nikola ikusten diat eta uste diat jente hanitzeke hola ikusten diela oai. Mhm. Eta hoiko jola ordin, zer la dagun laurtetako sediak eh, nahiz eta guano ez duzien eh, finkatu, ebena? Eh, bai, bai, uh, hoiduk uh, hiu hilabete hauetako lana, ordin ez <laughs> txataik eranen zer eginen dugun, bena jale uh, deizendien sozializazioa, gizartiai emaitia egiten dugun lana beste bat eh, digitalizazioa, hori ere geu eta habo. Egia da, ni eh, zahar beni zoai eh, papea nahiago dudala, eh, eh histegik eta hola, bena geu eta habo sartzia, teknologia beri hoietan, media beri hoietan, eh, Ordin hoai eh, Facebook edo Facebook edo Twitter edo holakoetan baduk uskaltzandia berik edo eh, istegia, eskatzandia harren istegia, hor duk eh, mugikorin jakurtzen alduk tranquilki. Eta hortan adibide bat emateko, jenplu bat emateko, jakinez hasi, ale, xibotarek eman diola iztegi hori, uh, e, egun eta ez dakiat eben liatbena, ez dakiat uh, e, preforta zamaiten, edieiten, hiu egun eta sumait hitz, e, sibotar, uh, diela, hitz propioak, eta unartuk dutuk eta holaduk, holaduk. Badu, badutuk haremanak uskalkien eta eskara batuaren artin. Aizan, eta hola Euskara batu delakoa txartu dila edo? bai, bai, uh, e, e, iztegian txartu dutuk. Ago, hoi, eheben badiat. Hiuen eta berogeita himetzu hitz. dienak. Eta baliatuk, ordin, oaie batuan nahi baduk, iztegian dutuk. Baduk laburdura hoi, sub, sub, sub eran haidik, e, dela, hisoi. Akort. Eta ipatzen behin bai sozializazio eta digitalizazio hoi, agian hortan sartzen duk diala hilabete zuma eta ipatu dugun Euskara eskus esku sedia? Bai, hoi duk, sede bat beno habo duk, eh, duk hoai eh, eskua eh, zandiaen eh, webgunin eta interneten preforza, eskuara eskus esku duk, ez duk gramatika bat, ez duk eh, ikasleen tako tresna bat euska ikasteko duk, Euskal Zandiaren arauak, eregelak, hebentik ikusirik e, e, eranaidik, sartuk dien hitzak edo erom, eramoldik edo iparaldekuk, Euskara batuan unartuk dienak. Eta arau hoiek, ordin oai baditiak gale bat beno habo, ehunta lautan hoita hamabi arau batuk otat prezantutuk dutuk bena hebentik ikusiak. Euskara batua, eskoazandiaren arauak, hebentik ikusiak. Ez kiat argi nizan ez bena. Bai. Eta xarzite e, e, eta ikusiko duzia. E, e, e, Euskara esku zesku eh, interneten eh, arrunta edienen duzia eta urrentzeko, e, eh, bon, bai. salduan, taldean, zuzen daitza berrian finkatuko tuitzen lau urtetako, bai, bai. ardatzak, hatik, hik, zer nahiko hikin absurtoki e, eh, lantzia e, eh, eskoraren e, euskaren tako? Ni, ni, kebentik ikusik, nahi nik eke <laughs> euska geho eta askar eta indartxu eta bizkor izan dadila heben preforta, heben iparaldin. Eh, ni haremanetan nuk egu eh, astoz, eh, edo egunoz, egunoz, ego aldeko ekin, banuk uh, ilabetin ez dakit, bizpai ualdiz hate, uh, muga ezpeita zeratuk, uh, uste dien bezala, eta hoduk, ene, nahi kuntia. Euska, ez, euska batua, prefoste batua, prefost, importantatuk, mena euska, oroar hartuk. Ba, nik uste, hoi, nahiko genukian, hoi, bena, bai? zer dutzak giltza nausiak, justotki bihaz, uska indartxiago izan dadin. Izan dadin. Be, bakotsak e, be egin gehuta hobeki euskal iratiek behen lana, euskal zandiak be lana, eepek be eta hola, hola nik uste diat, uh, bai, uh, hobetuko dela, preposta eta jakin beh, justoki ingue bai e, e, euskal e, aigela ohar biltzen diagu kajik bai hasteoz e, mm edo ahoskoan egiten dugun hutsetaz eta bon e, formakuntza zumaite bai egin dutugu eginen ebai bon, isiatzen dugula emek emeki euskan hobetzia ean, ean noizpaita heltzen gen, zerbait eta ah, ba, ba, ba <laughs> bako txak ikasten eh? <laughs> hortan ez duk daik. Bena uste diat oroar, oroar, bide hunin, gala, oroar, optimista beniz, eltu bat. Hau baiko gizateko arrazoik badukiak, azteko <laughs> eskerrin kanitxe. Bai, hie, izan ontsa.